ընթացքում։ Առաջին անգամ հունիսի 1-ը նշվել է որպես երեխաների պաշտպանության միջազգային օր 1950 թվականին։ Այն նշում են գրեթե բոլոր հետխորհրդային երկրները, բացի դրանից վերջին տարիներին այս օրվան են միացել նաև եվրոպական երկրներ, Միացյալ Նահանգների մի շարք նահանգներ։ Այդ օրը կազմակերպվում են բազմապիսի միջոցառումներ։ Օրվա արդիվ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել։ Նրանում ասված է. «Սիրելի երեխաներ, թանկագին ծնողներ, Արցախի հանրապետության իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա արդիվ։ Երեխաները մեր հարստությունն են, մեր ուրախությունն ու մեր ապագան։ Նրանց աշխարհ գալու պահից ամբողջովին փոխվում է մեր կյանքը, ստանում նոր իմաստ ու խորհուրդ։ Եվ այդ պահից էլ մենք պատասխանատու ենք նրանց առողջության, կրթության ու դաստիարակության համար։ Արցախի իշխանությունները անում են հնարավորը, որպեսզի մեր երեխաները ապրեն խաղաղ, ապահով ու բարեկեցիկ երկրում, լինեն առողջ, երջանիկ, ուրախ ու անհոգ։ Այդ նպատակին են ուղղված այն բազմապիսի ծրագրերը, որ իրականացվում են ամեն տարի մեր հանրապետությունում։ Ցավոք ապրիլյան քարոզիա պատերազմը իր անջնջելի հետ կթողեց նաև Արցախի փոքրիկ բնակիչների հիշողության մեջ։ Յուրաքանչյուրի սպարկն է անել մեզնից կախված ամեն ինչ, որ เป զի մեր երեխաների շուրթերին լինեն միայն ծիծաղ ու ժպիտ, երկու խնդություն, նրանց կյանքը լցված լինի ամենավար գույներով ու երանգներով։ Թանկագին փոքրիկներ մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ բոլորիդ այս հրաշալի տոնի կապակցությամբ եւ մաղթում կապույտ ու անամպ երկինք, կանաչ ու հարթ ճանապարհ եւ մեծագույն հաջողություններ ձեր ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Աստված է ԼՂ նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա արդիվ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը Շալ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի Բաքում կազմակերպել է հետաքրքիր ու հագեցած միջոցառում երեխաների հետ ու երեխաների համար։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը Միջոցառման ծրագիրը բազմազան էր՝ երջանիկ մանկություն թեմայով լուսանկարների ցուցահանդես մրցույթ, նկարչություն թղթի եւ ասֆալտի վրա, պլաստիլինով աշխատանքների մրցույթ, երկ, պար եւ այլն։ Մինչ երեխաներն իրենց աշխատանքներն էին պատրաստում, Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան տեխնիկային թատրոնը ներկայացրեց 3 խոզուկները բեմադրությունը։ Երեխաների մոտ իհարկե տոնական տրամադրություն էր, նրանք եկել էին փուչիկներով, տոնական հագուստով ու բարձր տրամադրությամբ։ Շատ լավ, շատ ուրախ դրամատրությամբ մենք բոլորս այստեղ։ Այսօր երեխաները տարբեր-տարբեր նվերներ են իրենց համար ստանում եւ դա նրանց համար շատ հաճելի է։ Երեխաների տոնական դրամատրությունը հաղորդվել է նաեւ մեծերին։ Չգիտես ուրախանաս թե տխրես, մեծ ու փոքր բոլորի շուրթերին միայն խաղաղության մաղթանք է ցանկացած միջոցառում, որ երեխաների հետ է կապված, ես շատ եմ սիրում։ Ես կցանկանայի Արցախի բոլոր բալիկների խաղաղ երկին, կապոտ երկին, ջինջ երկին, իսկ մեր բանակին, նրանց բոլոր անձնակազմին խաղաղ պայմաններում ծառայեն եւ բոլոր տղաները վերադառնան իրենց տուն ողջ առողջ։ Ես ցանկանում եմ, որ մեր աշխարհը խաղաղություն լինի, որ մենք հաղթենք Թուրքին, ոչ մի անգամ մեր երկինքը սև ամպերով չպատվի։ Երաժշտություն ողորմություն, մեր զինվորների առողջություն, որ մեզ պաշտպանել է։ Ես ցանկանում եմ բոլորին ուրախություն, երջանկություն, խաղաղ երկրի վրա։ Ես ցանկանում եմ, որ բոլոր երեխաները զգան միայն եւ մեջ մոտ չլացեն ես բոլոր երեխաներին ցանկանում եմ առողջություն, որպեսզի նրանք խաղաղ ապրեն, ոչ մի բան նրանց հետ չպատահի։ Ցանկանում եմ, որ երբեք նրանք չլացեն, իրենց վատ չզգան եւ նրանց բոլոր երազանքները իրականանան։ Մաղթենք երեխաներին անհոգ մանկություն, թող միշտ ապրին խաղ երկնքի տակ։ Ինչպես տեղեկացանք Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի մշակույթի, երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության բաժնի պետ Կարինե Հարությունյանից, От имени детей Арцаха мы приняли воззвание в организацию объединенных Արցախի երեխաների անունից մենք կոչ ենք հղել ՄԱԿ-ի անվտանգության գլխավոր քարտուղար Պան Գիմունին, որում ներկայացրել ենք մեր երեխաների Արցախում խաղաղ ապրելու ցանկությունը։ Միջոցառումների ավարտին նամակը կուղարկենք հասցեատիրոջը։ У нас воцарился полнейший мир на земле Арцаха. Յուլիա Վանյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը ավանդաբար նշվում է Ստեփանակերտի Քերոլայն Կոքսի անվան վերականգնողական կենտրոնում, պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Այստեղ երկն ու պարը տոնական նվերներն անպակաս են։ Բոլոր երեխաները շրջապատված են սիրով ու ջերմությամբ։ Միջոցառման սկզբում ելույթ ունեցան մանկական առողջության կենտրոնի սաները։ Հիմա դե փոքր ենք, դե մոծիլ ենք, մենք փոքրիկ աղբյուր Փոքրիկ Էլենն իր հասակակիցներին եւ բոլոր երեխաներին շնորհավորեց բանաստեղծությամբ։ Մենք ուզում ենք մեծանանք, եկով խաղով ու անվիշ, հարիկ մարիկ ունենամ, առողջ տեսնել նրանց միշտ։ Կենտրոնի տնօրեն Վարդան Թադևոսյանի ցանկությունը մեկն է՝ երեխաները լինեն առողջ։ Ավանդույթ է մեր մոտ ամեն տարի հունիսի 1-ը ամռան առաջի օրը տոն սարքել, չնայած չեմ կարծում, որ այսօրը հենց որպես տոն է մշակվել միացյալ ազգերի կողմից, այլ երեխաների պաշտպանության օրն է, պետք է բոլորը խոսեն, մտածեն, աշխատեն ուղղված երեխաների լավ կյանքի, բարվոք եւ ապահով խաղաղ կյանքի։ Միանանք բոլոր շնորհավորանքներին երեխաներին մաղթելով անհոգ բանկություն եւ պայծառապակա Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք թեման Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա արդիվ բազմապիսի միջոցառումներ են կազմակերպվել հանրապետության շրջաններում։ Հադրուտից հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Ինչպես նշեց մշակույթի երիտասարդության հարցերի բաժնի գլխավոր տեսուչ Երաժի Քայլյանը, միջոցառումը անցկացնելու Հադրուտ քաղաքի ազատության հրապարակում Տոնական միջոցառումները կմասնակցեն Հադրութի երկու մանկապարտեզների երեխաները, Հադրութի մանկապատենական ստեղծագործական կենտրոնի, Արվեստի դպրոցի, Հադրութի մանկապատենական մարզադպրոցի սաները։ Միջոցառմանը կընդգրկվեն աներգային սպորտային ծրագրեր, մանկական խաղեր, նկարչություն ասֆալտի վրա եւ այլ հետաքրքիր արարողություններ։ Միջոցառմանը շուկ կտա Ստեփանակերտի ժամանակ մուլտիպլիկացիոն հերոսներ ծաղրացուների խումբը, որոնք իրենց ելույթներով կհիացնեն երեխաներին։ Օգտվելով առիթից շնորհավորում եմ մեր մանուկների տոնը, ցանկանում խաղաղություն, ամենայն լավն ու բարին, առողջություն, թող բոլոր մանուկները ապրեն խաղաղ կապույտ երկնքի տակ։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Մայիսի 31-ի լույս հունիսի 1-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով իրադրությունը մնացել է հանգիստ, բացառությամբ հարավային եւ արևելյան ուղություններում հակառակորդի կողմից հրաձգային զինատեսակներից արձակված հատուկ կենտ կրակոստերի։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայությունը։ ԵՀԿ Միսկի խումբը հուսով է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը տեղի կունենա հունիսին։ Այդ մասին ասել է ԵՀԿ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիկը։ Կարևոր բանակցություններ են անցկացվել Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ կարգավորման հարցով։ Մենք ակնկալում ենք, որ նախագահները կհանդիպեն հունիսին, նշել է Օրլիկը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր այցելել է Մարտունու շրջանի Գիշի գյուղ եւ ներկա գտնվել հայկական գյուղերի զարգացման հիմնադրամի կողմից կապիտալ վերանորոգված մանկապարտեզի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Այնուհետև նախագահ Սահակյանը ճարտարգյուղում մասնակցել է նոր զբոսայգու հանդիսությունների տան եւ մինի ֆուտբոլի մարզադաշտի բացման հանդիսավոր արարողություններին։ Բակո Սահակյանը երախտագիտություն է հայտնել հիմնադրամի հիմնադիր Ռուսաստանաբնակ բարերար Վլադիմիր Ավակյանին եւ նույն հիմնադրամի անդամ բարերար Սերգեյ Ավետիսյանին ծրագրերը իրականացնելու համար, նշելով, որ նման նախաձեռնությունները մեծապես նպաստում են Արցախի շրջանների եւ բնակավայրերի շինացմանը, հայրենիք սփյուռք կապերի ամրապնդմանը։ Միջոցառումներին մասնակցում էին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահրամ Բալայանը, պաշտոնատար Այլանդզիկ։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնից, վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը հունիսի 2-ից 4-ը աշխատանքային այցով մեկնելու է Շվեյցարիա եւ Ֆրանսիա։ Վարչապետը այս շրջանակներում հանդիպումներ է ունենալու Ժնևի եւ Մարսելի հայկական համայնքների ներկայացուցիչների, ինչպես նաեւ տեղի մի խումբ գործարարների հետ։ Հանդիպումների ընթացքում Արայիկ Հարությունյանը նրանց հետ քննարկելու է հետագա համագործակցության հետ կապված մի շարք հարցեր։ Վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը մայիսի 31-ին հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն հայրենիքի պաշտպանությանը կամավորագրված քաղաքացիներին ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու վերաբերյալ։ Վարչապետը նշել է, որ Պաշտպանության բանակի կողմից կամավորների մի մասին արդեն տրվել է կանխավճար, սակայն կառավարությունը հաստատել է, որ մարտական ծառայության յուրաքանչյուր օրվա համար պետք է վճարել 5000 դրամ առանց եկամտային հարկի։ Որոշումը վերաբերում է առաջին հերթին չաշխատող քաղաքացիներին, իսկ պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, պետական եւ պետական մասնակցության հիմնար ձեռնարկությունների այն աշխատակիցներին, որոնց աշխատավարձը ցածր է 150.000 դրամից, կտրամադրենք ստացած գումարի տարբերությունը։ Ծրագրում ընդգրկված է նաև մի շարք խոշոր տնտեսվարող կազմակերպությունների աշխատակիցներ, ասել է վարչապետը։ Արայիկ Հարությունյանը նշել է նաև, որ բանկերի ղեկավարների հետ համաձայնություն է ձեռք բերվել, ըստ որի բանկային պարտավորություններ ունեցող կամավորները վարկերի մարման ժամկետների երկարաձգման հնարավորություն կունենան։ Ռազմական գործողությունների հետևանքով միայն Մադաղիսում տուժել է բնակ ֆոնդի մոտ 50%-ը, որից 5-ում վնասների չափը ավելի լուրջ են, մյուս բնակարաններում մասնակի նորոգում կիրականացվի։ Վերանորոգման վերակառուցման աշխատանքները համակարգում է ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարարությունը։ Անում ենք հնարավորը, որ เป զի օր առաջ դժուժած բանակավայրերում վերացնենք պատերազմի հետքերը, ասել է քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը։ Կապալարու Արմենշին սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը շինանյութի հետ կապված որևէ խնդիր չունի։ Համապատասխան քանակությամբ փայտանյութ եւ ապակիներ ստացվել են Հայաստանի Հանրապետությունից եւ Ռուսաստանի հայկական համայնքներից։ Հայաստանը չի կարող անմասն մնալ Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ ագրեսիվ գործողությունների դեպքում։ Այս մասին Աստանայում Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի ընդլայնված գազմով նիստի ժամանակ իր ելույթում նշել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ես չափազանց կարևոր եմ համարում այն փաստը, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը ձևավորած երկրները միաժամանակ հանդիսանում են ՀԱՊԿ անդամներ, որի հիմնական նպատակը մեր տարածքում համապարփակ անվտանգության ապահովումն է։ Ապրիլի սկզբին Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման գծում եւ Հայաստանի հետ սահմանին Ադրբեջանի կողմից իրադրության լարումը Եվրասիական տնտեսական միության տարածաշրջանի անվտանգության համար լուրջ մարտահրավեր դարձավ։ Վտանգը ակնհայտ է։ Կամ Եվրասիական տնտեսական միության տարածքը մեր միջազգային գործընկերների կողմից կդիտվի որպես տնտեսական զարգացման, կայունության եւ անվտանգության գոտի, որտեղ կարելի է ներդրումներ կատարել, որտեղ կարելի է երկարաժամկետ ծրագրեր նախաձեռնել, կամ բոլորը կընտելանան այս բարդ իրավիճակին եւ կարաշնորթվեն այն հանգամանքով, որ այստեղ լարվածության եւ երկպարակության մշտական օջախներ են։ Չեմ կարծում, որ երկրորդ սցենարը բխում է մեր երկրների շահերից, ընդգծել է Սերժ Սարգսյանը։ Նա նշել է, որ Հայաստանը չի կարող անմասն մնալ Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ ագրեսիվ գործողությունների դեպքում։ Իհարկե, Ղարաբաղի ինքնապաշտպանական ուժերը արագ վերականգնեցին իրավիճակը, այն վերցնելով իրենց վերահսկողության տակ Այստեղ կարևոր դեր խաղաց Ռուսաստանը, որին Ադրբեջանը դիմել էր զինադադարի ռեժիմի վերահաստատման խնդրանքով։ Իր խոսքում ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը. Ես չեմ հավատում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ռազմական ճանապարհով լուծմանը։ Այս մասին ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Էնս Ստոլտենբերգը՝ ի պատասխան Արցախի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում վերջին իրադարձությունների հետ կապված հայ ուսանողի տված հարցին։ Նշելով, որ ապրիլյան իրադարձությունների ժամանակ ՆԱՏՕ-ն անհաղորդ չի մնացել, Ստոլտենբերգը հիշեցրել է, որ դաշինքը դրա հետ կապված հանդես էր եկել հայտարարությամբ։ Մենք այդ առընչությամբ հանդես ենք եկել հայտարարությամբ։ Ես կոչով դիմել եմ երկու կողմերին հարգանք դրսևորել կրակի դադարեցման ռեժիմի նկատմամբ։ Ես չեմ հավատում հակամարտության ռազմական ճանապարհով լուծմանը, ասել է նա։ Արցախի հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը հայտարարություն է տարածել, ըստ որի մարդու իրավունքների միջազգային կազմակերպություններին կոչ է անում ազգությամբ հայ լինելու համար Բաքվում Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի 8-ամյա Լուկա Վարդանյանին 10 ժամով անազատության մեջ պահելու վերաբերյալ տալ համապատասխան գնահատական։ Երեխայի անազատության մեջ պահելու միակ պատճառը նրա հայկական ազգանունն էր, որի պատճառով ադրբեջանի իշխանությունները նրան, այսպես ասած, կասկածում էին հայ լինելու մեջ։ Այս անընդունելի միջադեպը ադրբեջանում պետականորեն իրականացվող հայատյացության դրսևորում է կոչեմանում մարդու իրավունքների միջազգային կազմակերպություններին, հատկապես երեխաների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպություններին, այս միջադեպին եւ ընդհանրապես հայատյացության քաղաքականությանը տալ համարժեք գնահատական։ Մասնավորապես ասված է հայտարարության մեջ. Բունդեսթագում Օսմանյան կայսրությունում 101 տարի առաջ հայերի եւ մյուս քրիստոնյա փոքրամասնությունների ցեղասպանության եւ հիշատակի մասին Բանաձևի նախագծի քննարկումները նախատեսվում է սկսել հունիսի 2-ին, տեղի ժամանակով 11:10-ից։ Քննարկումները կհերարձակվեն Գերմանիայի խորհրդարանի ինտերնետ հեռուստատեսությամբ։ Չնայած թուրքական կողմի ճնշումներին քրիստոնեա դեմոկրատական միություն, քրիստոնեա սոցիալական միություն եւ սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցությունների համատեղ նախաձեռնությամբ հայոց ցեղասպանության մասին բանաձևի նախագիծը Բունդեսթագի օրակարգում է ընդգրկվել հստակ ցեղասպանություն եզրույթով։ Նախագծի ընդունմանը կողմեն ինչպես կոալիցիոն, այնպես էլ ընդդիմադիր խմբակցություններ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը Գերմանիայի խորհրդարանում հայոց ցեղասպանության մասին բանաձևի քննարկումների նախորդին հարցազրույց է տվել Bild գերմանական պարբերականի լրագրող Պաուլ Ռոնցհայմերին։ Հարցին թե ինչու է այդքան կարևոր, որ Գերմանիայի խորհրդարանը ճանաչի 1915-1916 թվականների հայոց ցեղասպանությունը, Հայաստանի Հանրապետության նախագահը պատասխանել է. Խոսքը 1915-ի դաժան հանցագործության հայ նահատակներին հիշելու եւ հիշատակը վառ պահելու մասին է։ Գերմանիայի նախագահը դեռ անցյալ տարի հստակ բարեր գտավ կատարվածը նկարագրելու համար եւ հանցագործությունը տվեց այն որակումը, ինչ իրականում եղել է՝ ցեղասպանություն։ Մեր երկրի համար շատ կարևոր է, որ Բոնդեսթագը ուզում է ընդունել այդ բանաձևը։ Սակայն ոչ միայն դա է կարևոր, այլ նաև այն, որ նման ցեղասպանություն այլևս աշխարի ոչ մի կետում չպետք է տեղի ունենա։ Մարզասերների համար Բրենսկամարտի Հայաստանի հավաքականը 3 մեկնել է Ուկրաինա։ Հայկական թիմը Կիևում համատեղ ուսումնամարզական հավաք կանցկացնի Իսրայելի, Իռլանդիայի, Բելարուսի եւ Ուկրաինայի հավաքականների հետ։ Հունիսի 1-ից 13-ը տեղի ունեցող հավաքին կմասնակցեն 6 հայ մարզիկներ։ Եվ թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն, օրվա երկրորդ կեսին եւ գիշերը կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 2-ից 7 ամպրոպի ժամանակ 20-ից 25 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 9-ից 14, ցերեկը 21-ից 26 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպարված է։